alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma emma ba'd. Naš uzvišeni stvoritelj, svevišnji gospodar, opisao je sebe riječima gafiri zemb wa qabili teub, da je on taj koji oprašta grijehe i koji prima teubu. I ovaj ajet vrijedi za sve jednog čovjeka na zemlji da svakog čovjeka, jer su svi ljudi, sinovi Ademovi i griješnici, kako je došlo u poznatom hadisu, Enesa ibn Malika, koga je zabilježio imam Tirmizi, gdje se kaže da su svi sinovi Ademovi i griješnici, a najbolji griješnici su oni koji se, koji se kaju. I kaže naš svevišnji gospodar Azeođele, opisujući sebe, kaže Nebbi ibadi enni nel gafuru rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Kaže i obavijesti robove moje da sam ja taj koji grijehe prašta i koji je milostiv. I da je moj azab žestok azab. Da je moja kazna žestoka. Pogledajmo ovaj ajet. Uzvišeni Allah kaže obavijesti robove moje da ja praštam grijehe i da sam milostiv. Pa opisuje sebe da je milostiv. A kada je došao do kazne, kaže da je moja kazna, pa opisuje kaznu, a ne opisuje sebe. Što ukazuje a, da je Allahova milost veća od njegove srđbe i čime želi da mu se robovi vrate i da mu se pokaju i da od njega oprosta zatraže Pa opisuje sebe da je milostiv, a opisuje da je kazna bolna. I u tome je velika mudrost. U tome je podstrek ljudima da čine dobra djela. Podstrek ljudima da čine što više, da čine što više dobrih djela. Uzvišeni Allah za ođele kaže وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ I pokajte se Allahu svi o vjernici da biste uspjeli. Da. Uzvišeni Allah prima pokajanje, prima istigfar od čovjeka i nakon toga bodri ljude, pokajte se. Ja ću primiti vaše pokajanje. Potom uzvišeni Allah zaužel na drugom ajetu kaže illa mentabe wa amene wa amile amelen salihan. Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju, ispravno budu vjerovali, i budu činili dobra djela. Fe ulaike yubeddilu Allahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu gafurur rahim. To su oni čija će Allah loša djela preinačiti u dobra. Pa je sve više gospodara za ođele ovdje podstakao ljude da se pokaju i da vjeruju i da čine dobra djela, pa neće biti samo oprost loših dijela, nego će im ta loša dijela preinačiti u dobra. To nema nigdje nego kod uzvišenog gospodara za ođele. Niko ti na zemlji neće smatrati tvoje loše dijelo dobrim, osim svevišnji gospodar, zbog svoje apsolutne, zbog svoje apsolutne milosti. Pa nije znači samo brisanje, jer je došlo u hadisu uh, Abdullah ibn Mesov, da koga bilježi imam ibn Mađe u svojim sunenima, da je poslanik sa osvam rekao, et ta ibu mine zemb, kemen la zembele. Onaj ko se pokaje od grijeha je kao onaj koji nije učinio grijeh. Kao čovjek koji nema grijeha. Ne samo to da nemaš grijeha, da je grijeh izbrisan, nego uzvišeni Allaha za ođele piše čovjeku dobro djelo na mjesto grijeha koga je, koga je počinio. Naš svevišnji gospodar Azeođel opisujući plemenite meleke, nosioce Arša, prijestolja uzvišenog Allaha Azeođele, opisujući ih kaže o jestagfirune lillazine amenu Rabbena wasi'te kulle še'in rahmeten wa ilma faghfir lillazine tabu واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Kaže svevišnji gospodar Azeođel, opisujući meleke nosioce arša, oni su među najplemenitijim i najboljim melekima. Kaže, i oni oprosta traže za one koji vjeruju. Gospodaro naš, tvoja milost i znanje sve su obuhvatili. Kažu, pa oprosti onima koji su se pokajali. Traže oprosta za one koji vjeruju i za one koji su se pokajali. I koji slijede, kažu, i koji slijede tvoj put i sačuva ih patnje u ognju. I sačuva ih patnje u ognju. Pa je uzvišeni Allah Azzawajal ovdje dao jednu veliku odliku vjernicima. A to je da za njih dove meleki nosioci arša. Kaže Halef ibn Hišam, učio sam jedne prilike Kur'an pred Sulejmom ibn Isaom. Kaže, pa kad sam došao do ovoga ajeta, on je zaplakao. Pa sam rekao, što plačeš? Kaže, subhanallah, kaže, pogledaj Allahove milosti. Vjernik čovjek, kaže, spava u svojoj kući, na svojoj posteli, a meleki dove za njega. Spava u dubokom snu, ne zna za sebe, a kaže meleki mu traže oprosta. Ili je vjernik, ili se pokaja od svojih griha, ima znači ovu, ima ovu veliku odliku. Došao je čovjek, imam tabarani je zabilježio da je došao čovjek od poslanika sa osaname i kaže, Allahov poslaniče kaže, šta misliš, kaže, o čovjeku koji radio sve grijehe? Nije ostavio od grijeha ništa da nije uradio. Šta misliš o njemu, Allahov poslaniče? Pa je poslanik sa shvatio da on to pita u svoje ime. Pita o sebi. Pa kaže, jesi li ti primio islam? Kaže, mene što se tiče, kaže, sjedočim da je Allah jedan jedini Bog i da si ti Allahov poslanik. Pa mu kaže poslanik sa osaleme, kaže, čini dobra djela, kaže, pa će ti Allah, kaže, oprostiti tvoja loša djela. I preinačiti ih u dobra. Kaže, gospodaru moj, moje pronevjere i moja griješenja, sve to, kaže sve to. Pa je čovjek počeo da tekbira i udarao svojom rukom o stegno dok nije otišao, dok nije ovaj nestao iza medinskih građevina. Oprostit će uzvišenje Allah sve. Oprostit će svakome ko se iskreno pokaje bez iznimke. I voli da mu se ljudi kaju i voli da mu se ljudi vrate. I te oba je razlog da uzvišeni Allah daje ljudima kišu. Nuh je a.s. rekao fe fekultu stagfiru rabbekum innehu kane gafara jursili sema'e aleikum midrara o yumdidkum bjenvalin vabanin o jeđalekum džennatin o jeđalekum enhara. Pa sam rekao, kaže, tražite, tražite iz tikvar, nu, nu, ali svome narodu govori, tražite iz tikvar od svoga gospodara, On je taj koji mnogo prašta. Kaže, on će vam obilnu kišu slati. On će vam obilnu kišu slati. Pa je, znači, istikvar razlog i da uzvišeni Allah Azeođel daje kišu, koja je tako rezultira blagostanjem i lijepim životom na ovoj zemlji. I čovjek je dužan pokajati se od svakog grijeha. Kad god učini grijeh, da se uvijek pokaje. Kako je došlo u hadisu kod muslima, da je poslanik sa osam rekao, moj rob se kaže, učinio grijeh pa se pokajao. Učinio grijeh pa se pokajao. Učinio, kaže, zna moj rob da ima gospod, gospodar koji prašta grijehe i koji kažnjava za grijehe, pa mi se kaje. Pa će uzvišeni Allah za ođele opraštati čovjeku dok se god kaje. Kazali su Hasan al Basriju, tom poznatom učenjaku i pobožnjaku, kažu mu, čovjek kaže, pogriješi, pa se pokaje. Zar se kaže, jedan od nas ne stidi, Pogriješi pa se pokaje, pogriješi pa... Kakva je, kažu, korist od te te obe? Nema, to je ovo, besmisleno. Pa, mu, pa im kaže Hasan el Basri koji je odgajatelj. Kaže im, e upravo to želi šeitan od vas. On želi taj ustupak. Da ti kažeš samome sebi, za moje grijehe nema obe. I Allah mi neće oprostiti. I šeitan je prezadovoljan. Ne, naprotiv, kada god čovjek pokaje, naravno neće, trudi se on a, ciljano da griješi i tako dalje. Ali desi se ovaj a, propust, greška, što mi kažemo, omakne se, poučini pa čovjek grije, treba da se pokaje, da se vrati uzvišenom Allahu i da je ubijeđen da je uzvišeni Allah taj koji prašta, koji prašta ljudske grijehe. Wa inni lagafarun limen tabe wa amene wa amile salihan. I kaže, ja sam milostiv onome ko se pokaje i ko vjeruje i ko dobra djela i ko dobra djela čini, potom bude na uputi. Uzvišeni Allah, a za ođele je milostiv. Mi znamo da su uh, Kurejši, jel tako kad, kako došlo u hadisu Ibn Abasa, da su Kurejšije tražao od Ibn Abasa, da, da, da im, uh, da su Kurejši je, Ibn Abbas prenosi, da su Kurejši je tražao od poslanika, sa osvijem, da im preinači safu u zlato. Pa je uh, dovio poslanik u uzvišenom Allahu da, da, da safa bude zlatna to brdašce koje je u neposrednoj blizini Kjabe, da bude od zlata. Pa uzvišen je Allah rekao, kaže, ako želiš o Muhammede, kaže, ja ću im učiniti safu zlatno. Ako uznevjeruje nakon toga, kaže, kazniću ga kaznom, kakvom nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. A ako, kaže, želiš, kaže, ja ću im otvoriti vrata milosti i rahmeta, pa da se kaju. Pa je poslanik sam rekao, kaže, vrata milosti i rahmeta. Pa su vrata, znači, milosti rahmeta, vrata Allahove dobrote su otvorena za ljude i ne trebaju, znači, i ne trebaju da oni zatvaraju sobom ta vrata. U smislu da govore kako uzvišeni Allah neće oprostiti ovome ili ome. Allah će oprostiti svakome komu se iskreno pokaje. Imaju uvjet isprane te obe, ko ispuni te uvjete, jel tako, i ne bude se vraćao na grije, iskren bude u svojoj teobi, ostavi činjenje griha, uzvišeni Allah će mu oprostiti i prijećemo preko, preko njegovih postupaka. Imam Tabarani je zabilježio da je jedne prilike Muaz ibn Džebel rekao poslaniku, salame, Allah poslanič kaže, nasavjetuj mu. Nasavjetuj me. Pa mu je rekao poslanik, salame, kaže, a, boj se Allaha koliko možeš boj se Allaha shodno svojim mogućnostima. Jer uzvišen je Allah ne potrećuje čovjeka mimo njegovih mogućnosti, a uzvišen je Allah zna naše mogućnosti bolje od nas, od nas sami. Boj se Allaha, kaže koliko možeš. I kaže kada grijeh učiniš, kaže pokaj se. Kada grijeh učiniš, pokaj se. Za tajni grijeh tajnom te obom, a za javni grijeh javnom te obom. Znači kada čovjek pogriješi, Na način da je ta greška između njega i uzvišenog Allaha. Taj grijeh je između njega i Allaha. Ne zna ga niko drugi. Neka se pokaje tajno, niko ne zna i ide dalje. Čini dobra djela. A ako učini grijeh koji je javni pred ljudima i ljudi ga vide, neka se pokaje od tog grijeha. Javno, pred ljudima. Neka znaju da ljudi da kaže ja sam se pokajao od tog, to je bila greška, to je bio prestup s moje strane, prekršaj, ja to više neću činiti, to je grijeh. Neka se znači, neka da ljudi znaju za njegovu teobu. Jer ako čini grijeh pred ljudima, može se neko ugledati na njega. Međutim, kada ti isti čuju da se on pokajao i da se je vratio, u najmanju ruku izazvaće kod njih nedoumicu nekakvu ili nesigurnost ako budu željeli učiniti taj grijeh. Jer mogu lahko kazati, pa dobro, možda se mi sutra budemo kajali, bolje onda da ga ne činimo nikako. Pa kaže, pokaj se za tajni grije tajnom teobom, a za javni grije pokaj se, pokaj se javnom teobom. Kod muslima u sahihu ima predanje od Imrana ibn Husajna da je ona žena iz Džuhajne došla kod poslanika sa osrame. Ona je došla, ona je počinila nemoral. I došla je trudna. Zatrudnjela od nemo, u nemoralu, od nemorala. Ovaj, uh, ili, ovaj, uh, i došla je kod poslanika sa osrame i kaže, Allah poslaniče kaže, očisti me. Pa je rekao poslanik, idi, kaže, kad se porodiš, onda mi dođi. Pa kad se porodila, došla je poslaniku, salasaleme, pa je kažnjena, sankcionisana. Pa je poslanik, salasaleme, stao da joj klanja dženazu. Stao je nakon toga da joj klanja dženazu. Pa su kazali, kaže, Allah poslaniče, klanjaš joj dženazu, ona učinila to što ne mora učinila i još joj dženazu klanjamo. Kaže poslanik, salasaleme, kaže, ona se, kaže, pokajala te obom. Pokajanjem kada bi se to pokajanje podijelilo na 70 stanovnika Medine, ashaba najbolji. Kaže, bilo bi im dovoljno. Tako iskrenom te obom došla. Iskrena te oba briše ono što je bilo prije nje. Kaže, šta želite više od toga? Pa ona je došla sobom i priznala grije i želi da se očisti od grija. Allahov poslanik, sa kao najbolji rob, najbolje Allahovo stvorenje, on je po 70 puta u jednom danu tražio istikvara. A u drugoj se i kaže da je to bilo stotinu puta u jednom danu. Najbolji rob. Jer je znao da ima gospodara koji je milostiv i koji će prihvatiti a njegov istikvar, sallallahu alaihi wasallam. Obavijestio nas isto tako poslanik, sallallahu alaihi wasallam, da će, da će ljudi u džennet ući da će dvojica ljudi ući u dženet u, u jednom čudnom halu stanju. Kaže, došlo kod Buhari i kod muslima u Sahihu, kaže, a da će Allah uvesti u dženet i ubijenog i ubicu. Pa kaže, Allah poslaniče, razumijemo da će uvesti, da će uvesti u dženet a, a, a, ubijenog, ali zašto ubicu? Kaže, dvojica se sukobe, musliman i nemusliman. Pa kaže, nemusliman ubije muslimana pa musliman ide kao šehid u džennet. Potom kaže uzvišeni Allah podari svoju blagodat i podari svoj, svoju milost ubici pa primi islam pa se bori nakon toga pa bude ubijen pa uđe u džennet. Kao što je došlo u drugom hadisu da će skupina ljudi ući u džennet u lancima, povezani u lancima. To su ljudi koji će biti zarobljeni u ratu pa prime islam i nakon toga, nakon toga uđu u džennet. Milost uzvišenog Allaha je velika. Ograničavati milost uzvišenog Allaha bilo čime i na bilo koga je pogrešno. Njegova milost obuhvata sve. U rahmeti vosijat kuldašej. Moja milost obuhvata sve, kako kaže uzvišeni gospodar Tebarake o Teala. Isto tako, te oba, te oba iskrena čisti čovjekovo srce. Došlo u hadisu koga bilježi mam Tirmizi od Ebu Horeira radijallahu anhu da je poslanik sa osaleme rekao, kaže, kada vjernik učini grijeh na njegovo srce, stavi se jedna crna tačka. Pa kada ponovo učini grijeh, ponovo crna tačka. I tako znači, pa kaže, ako se pokaje, ako se pokaje i ostavi činjenje grijeha, kaže, srce biva opet očišćeno, te oba čisti. A kaže, ako nastavi dalje činiti grijehe, a nastave se znači stavljati tačke po njegovom srcu, dok kaže ne prekriju njegovo srce, i to je kaže ono što je uzvišen Allah spomenuo u Kur'anu, kella berrane ala kulubihim makjanu jeksibun, nikako, već je prekrilo srca njihova ono što su ono što su činili. Pa čovjek te obom, znači čisti svoje srce, a njegova vjera ovisi u njegovom srcu. Jer je osnova imana u čovjekovom srcu. Pa ako srce nije u redu, onda neće biti u redu ni, ni tijelo. Naj, najljepši ajet ili ajet koji ulijeva najviše nade u srca griješnika jesu riječi uzvišenog Allaha Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna yaghfiru adh-dhunuba jamian O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grije. Sve grije. Od najmanjeg do najvećeg. Od mekruha, ako možemo kazati, ako to nije grije u, u klasičnom smislu, do širka. Sve će uzvišeni Allah oprostiti onome komu se iskreno pokaje. I opraštao je ljudima, je tako? Od ashaba pa nadalje, koji nisu bili, koji su bili idolopoklonici nakon toga primili islam i postali uzoriti muslimani i postali uzorita, uzorita generacija. Allah će oprostiti sve grijehe. U pitanje Rabija ibn Husaym. A, kaže, ili on je upitao svoje učenike, taj velikan, on je učenik ibn Mesuda upitao je, kaže, znate li šta je bolest, šta je lijek i šta je isceljenje, izlječenje potpuno. Kažu, ne znamo. Kaže, bolest je grije. Lijek je pokajanje, a isceljenje je da se čovjek više ne vrća grijeho. Jer ako čovjek nakon te obe vrati se ponovo grijehu, on se nije izliječio u potpunosti. To nije značenje bilo potpuno. Ostalo je tu primjesa, manjih ili većih, te oba nije ispunila svoje uvjete u potpunosti. Može biti djelomično, međutim nije urodila plodom onako kako bi trebala da urodi a, prava te oba i pravo pokajanje. Kada je upitan a, a, Said ibn Džubeir koji su ljudi najpobožniji, najbogobojazniji, naj, kaže to su ljudi koji se kaže pokajali, pa kada god sjete se svojih grijeha koje su činili, kaže srce im njihovo izgara. I kaže vide svoja dijela malima, pa rade nakon toga više. Tako. Jer čovjek koji vidi da su njegova djela mala, da su bezvrijedna, da su ovaj mizerna, da mora više, on daje sebi motiva i volje da radi. Međutim, ako on sebe smatra potpunim da to što je uradio, da, da je to nedostižno, da to ne može e, drugi neko uraditi, tako da je naravno, on će ovaj zadovoljiti se time što čini, pa će možda početi polako, jeli, ovaj, a, ostavljati i ta dijela koja je, i ta dijela koja je, jeli, činio. Kada su kazali Hasan al Basriju, kažu mu, čovjek se, čovjek griješi, pa se pokaje griješi pa se pokaje. Griješi pa, kaže, dokle tako? Pa kaže Hasan al-Basri, kaže, to je, kaže, ahlak vjernika. Tako vjernici postupaju. Naravno, ne griješe ciljano i namjerno, ali pogriješim kao čovjek i to je prirodno, pa se nakon toga pokajem. Pa pogriješim, pa se pokajem. Kaže, to je ahlak vjernika. Tako vjernici postupaju. Kaže, a, poznati ashab Salman al-Farisi, radijallahu anhum, Kaže, primjer vjernika na ovoj zemlji je kao primjer čovjeka koji pored sebe ima ljekara, koji zna njegov lijek i zna njegovu bolest. Zna od čega boluje, zna dijagnozu i zna lijek. Pa kada god ovaj bolesnik poželi nešto od dunjaluka, što bi mu štetilo, doktor kaže, ljekar kaže, ne možeš i kaže tako mu brani mu određene stvari, uskraćuje dok se ne izleči. Kaže tako i uzvišeni Allah čini, kaže vjerniku. Kaže brani mu neke stvari koje bi mu mogle štetiti, a on nije ni svjestan da bi mu štetile. Pa mu to uzvišeni Allah uskrati, pa ga kaže na ahiretu nagradi i ovede ga u džennet. Milost uzvišenog Allaha, a za ođele velika, Zar nije rekao naš poslanik, sal sallam, kako je došlo u hadisu Ebu Musa Lešari, Abdullah ibn Kajsa, koga bilježima muslim u svome sahihu, kaže uzvišeni Allah pruža svoju ruku noću da se kaju on, oni što su griješili danju. I pruža svoju ruku danju da se kaju oni što su griješili noću. Znači 24 sata. Uvijek ruka pružena za pokajanje. Kaže, i tako sve kaže dok sunce ne iziđe sa zapada. I tako sve dok sunce ne izdje sa zapada. Jer jednostavno, grijesi za čovjeka, grijesi za čovjeka su poput a, za čovjekovo srce kao igla. Probada njegovo srce. Tako da postane srce njegovo kao sito. A, u sito šta god uspete, jel tako, vodu, ne znam, brašno, slično, sve propada, ništa ne može ostati. Tako ni u čovjekovom srcu, koje je puno grijeha, ne može ostati nikakav hajde, nikakvo dobro, ne može biti u njemu takvaloka i bogobojaznosti nego znači jednostavno to jednostavno to nestaje. Pa čovjek je li čisti svoje srce tom iskrenom, je li iskrenom teobom. A mi kada bismo kazali da se ljudi danas trebaju kajati zbog a, svoga kaži prsta, zbog jagodice, zbog grijeha koje čine jagodicom, da se kaju svaki dan stotinu puta, možda ne bismo pogriješili. Je tako? Čovjek danas ima taj aparat, je tako, u svojoj ruci drži, u lijevoj drži i desnom lista, za sahat vremena može učiniti grijeha koje drugi ljudi u prijašnjim stoljećima možda nisu mogli za života učiniti. On to može za sahat učiniti. Kazati i napisati i ogovoriti da to odje, dođe do stotina hiljada ljudi, što ljudi u prijašnjim generacijama nisu to mogli raditi kao što je omogućeno da preko tog uređaja može uraditi mnogo dobrih dijela. Može raširiti nekakav hajr među ljudima pa da ima nagradu koju nisu mogli imati oni prije njega. Pa je sve do čovjeka. Da iskoristi da Allahove u najmoju ruku, ako Allahu nećemo zahvaliti u potpunosti na njegovim blagodatima, a to ne možemo, nemojmo bar onda nje griješ, griješti uzdišnom Allahu njegovim blagodatima. Milost svevišnjeg, svevišnjeg stvoritelja obuhvata sve. I niko ne izlazi van okvira te milosti, ako želi njegovu milost. Iz toga uzvišenje Allah želi da nam oprosti. Želi da nas u džennet uvede. I svako ko želi Allahovu milost, imaće. Rekao je poslanik sa osaleme, svi će moji sledbenici ući u džennet, osim oni koji ih odbiju. Kažu Allah poslaniče, ko će to odbiti? Kaže, kome slijedi, ući će u džennet. A kome ne slijedi, taj je već odbio. Znači, na nama je da se pokorimo našem poslaniku, zvalsaleme, da se pokorimo našem stvoritelju Tebarak Evo Teala i da činimo, znači, ono što je naređeno, da se klonimo onoga što je zabranjeno i nama je obećan džene. Tako je rekao nama poslanik, zvalsaleme. A ako čovjek na prvi prestup ili podbaci u svojim ibadetima, učinite obu uzvješenom Allahu i on to primi od njega. Ima muslim je zabilježio u svome sahihu poznati hadis od Ebu Sejda al-Hudrija da je jedan čovjek ubio 99 osoba. Pa je nakon toga otišao kod jednog isposnika koji je bio, nažalost, neznalica. Pa ga pitao, kaže, imam li ja mogućnost da se pokajem? Došao kod pobožnjaka, kaže, ja bi se pokajao. Pobožnjak ne dozvoljava da se mekruh učini. To je kod njega veliko. A ti došao 99 osoba, ubio i tražiš da se pokaješ, nema, kaže, od toga ništa. Pa je s njim namirio stotinu, ubio ga. Pa je upitao, ima li, kaže, neko ovdje da me uputite k njemu, da pitam za te obu. Pa su ga uputili jednom učenjaku. Pogledajte razliku između učenjaka i pobožnjaka. Hajde i u jednom i u drugom, ali razlika velika. Kaže, učenjak kaže, a ko te spriječava da se pokaješ? Ko može stati između tebe i tvoga gospodara da se ti pokaješ? Pokaj se, kaže, idi u tu i tu zemlju, živi sa ljudima dobrim i čini, kaže, dobra djela. Nemoj, kaže, ostajati u svojoj zemlji, kaže, to je zemlja čiji stanovnici pokvareni. Pa je čovjek pokajao se i krenuo ka dobroj zemlji. Međutim, kada je bio negdje na sredini puta, zatekla ga je smrt, došao Eđel. Pa kada je umro, došli su meleki milosti i meleki rahme, e, azaba, kazne, pa se počeli sporti oko njega. Kažu melek i milosti, on je krenuo, pokajao se i krenuo ka dobroj zemlji. On je naš, mi ga preuzimamo. Kažu melek i azaba, on je pokajao, međutim, kažu, on je nikad nikakvo dobro djelo uradio. Mi ga preuzimamo. Pa je došao melek u ljudskom obliku da presudi. Kaže, izmjerite, kaže, rastojanje između jedne i druge zemlje, pa koje bude bliže, uzmite ga. Da ga uzmu ti meleki. Pa su izmjerili, pa je bio bliži mele, a, dobroj, dobroj zemlji. U jednoj predaji kod imama muslima, u jednoj verziji ovoga hadisa, kaže se da je taj čovjek nagnuo se malo, kada je došlo vrijeme smrti, da se nagnuo malo prsima naprijed. I pao. Pa je bio za pedalj bliži dobroj zemlji od ove loše zemlje. Za pedalj. Uspio je za jedan pedalj samo. Allahovom boljom i njegovom dobrotom i njegovom odredbom i njegovom milošću, zato što je pokajao se i krenuo, iako nije nikakvo dobro djelo učinio, ali je krenuo ka svome gospodaru iskrenim nijetom. I kada je došla smrt, znači trebalo mu je samo se nagne malo naprijed i da u jednoj se preda i kaže kod muslima da je uzvišen Allah naredio zemlji koja je bilo dobroj zemlji da se malo približi, a lošoj da se malo udalji. Pa je tako pa su ga preuzeli meleki milosti zbog njegove iskrene obe. Allahova milost. Allahova milost prema njegovim robovima. Pa je uspio time što se iskreno, što se iskreno pokajao. Mi smo svi čuli za a, Elesvoda ibn Kajsa Elanesija. To je čovjek nesretnik koji je za sebe tvrdio da je poslanik. Tvrdio za sebe da je poslanik. I živio u Jemenu. Pa je pozvao jednog velikog učenjaka koji se zvao Ebu Muslim El Haulani. Pozvao ga i kaže mu, svjedočiš li ti, kaže, da je Muhammed poslanik sallallahu ala rasulina. Kaže, svjedočim. A svjedočiš li, kaže, da sam ja poslanik? Kaže, Ebu Muslim, kaže, ne čujem. Kaže, svjedočiš li da je Muhammed poslanik? Kaže, svjedočim. Svjedočiš li, kaže, da sam ja poslanik? Kaže, ne čujem. Pa je naredio da upale jednu veliku vatru. Pa su upali vatru. Kada se vatra razbuktala, bacili su ga u vatru. Pa mu vatra nije naudila. Ostao je, ka, bio je u vatri kao mimo vatre. Pa su kazali oni što su bili znači, okupljeni oko Elesvoda, El Anesija, kažu, kažu ovo nije u redu. Ako ljudi vide ovo i on bude pričao o ovome, kaže to će biti za tebe iskušenje veliko, kaže protiraj ga. Pa mu je rekao gubi se. Pa je krenuo. Pa je hodao po zemlji, pa je došao u Medinu. Nakon smrti poslanika, salasaleme, nakon što je Abu Bekr ovaj, postao halifa muslimana. Došao je u Medinu, ispred džamije, zavezao devu, ušao u džamiju i klanjao namaz. Omer ga posmatra. Kaže mu Omer, nakon što je klanjao, priđe mu Omer, kaže, odakle si? Kaže, iz Jemena. Kaže iz Jemena, molim te, kaže, obavijesti me, kaže onome čovjeku, kaže, što ga je bacio, el eso del anesi u vatru, kaže, pa nije izgorio. Šta je sa njim bilo? Gdje je? Šta je? Kaže on, a to je, kaže, Abdullah ibn Seub, taj se čovjek zove Abdullah ibn Seub. To je u stvari on, ali on neće da kaže to sam ja. Kaže to je Abdullah ibn Seub, čovjek, poznat. Omer ga gleda, kaže, Allahom te kaže, preklenjem, reci mi, jesi li to ti? Kaže, kada me već pitaš, jesam. Omer ga skenirao, on prošao kroz Omerov skener. I Omer koga skenira, ne treba ga niko nakon toga više skenirati. E, znači, ta, ta priča može možda nekome, kod nekoga drugog proći, to je Abdullah ibn Seub, ne može kod Omera. Kaže, Allahom te kaže, preklijem, jesi to ti? Kaže, jesam kad već pitaš. Pa ga je Omer zagrlio, kaže, dođi sa mnom, pa je sjeo i stavio njega da sidi između, između Omera i, i Ebu Bekra. Možete zamisliti tu čast da čovjek sjedne između Omera i Ebu Bekra, radijallahu anhuma. Kaže Omer, hvala uzvišenom Allahu koji me je poživio, I nije me, kaže, usmrtio prije nego što sam vidio, kaže, čovjeka u umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallame sa kojim se postupilo kao što se postupilo sa Ibrahimom el Halilom. Ibrahimom, Allahovim prijateljem, koji je bio bačen u vatru pa mu nije naudila. I ovu predaju je zabilježio imam, zabilježio imam a, a, a, Ibn Asakir u svojoj velikoj povijesti, povijesti grada, grada Damaska. I zabilježio imam Ibn Džouzi u svom dijelu Sifetu Safue, od čovjeka koji se zvao Ebu Ajaš El Kattan, da je rekao, kaže, bio je jedan kralj koji je imao mnogo imetka, jeli, kao obično, imao je, kaže, samo jednu kćerku. Od djece jednu kćerku imao. Kaže, pa joj, možete zamisliti kako se voli, kako kralj može voliti svoje jedno jedino dijete pa joj sve omogućujemo. Sve što je željela od zabave imala je. Porasla, pa su jednog dana sjedile u kući, dvor, dvor, dvorcu, igrale se i tu su bile njene sluškinje oko nje, a nadomak dvorca je bio a, bila jedna koliba od jednog pobožnjaka. Pa se one igrale, a pobožnjak učio ajet, u kome uzvišeni Allah kaže Ja, ejuha ladine amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, wa kuduha nasu wal hijjara. O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Pa je ona čula taj hajt, pa je kazala e, ovim svojim sluškinjama, kaže, e, stanite, ušutite. One nisu, pa je uzela jedno i povukla je za, za prosjek u njenoj odjeći i a, rastrgla je odjeću, pocijepala je odjeću, kaže, umirite se. Pa su otišla da se žele kralju. Kažu, kako se ponaša prema nama. Pa je došao kralj kod svoje mezimice, kaže, Čeri moja, šta je bilo? Zbog čega si ovaj tužna? Šta je? Šta se desilo? Kaže, babuka moj, Allahom te kaže preklenjem istinu mi reci, ima li, kaže Allah, kuću u kojoj je vatra i koji će goriti ljudi i kamenje? Ima li? Ima li džehennem? Kaže, ima. Pa kaže, babuka, šta te spriječava da me obavještiš o tome? Što me nisi obavijestio o tome? Kaže, vallahi neću pojesti lijepu hranu, niti ću spavati na udobljoj posteli, dok ne budem znala gdje je moje mjesto u džennetu ili u džehennem. Djevojčica, djevojka, čula jedan ajet iz Kur'ana. Samo jedan ajet čula, ali je shvatila i razumjela šta znači taj ajet i nakon toga se pokajala svome gospodaru, kaže neću više ni, ni jedno ni drugo, nema uživanja dok ne budem znala gdje je moje mjesto u džennetu ili je u, ili je u džennemu. Iako to čovjek ne može znati, međutim ovo ukazuje na njenu, na njenu iskrenost i njenu teobu i vraćanje gospodaru te barake, te barake o teala. Imam El Bejheki je zabilježio u svome dijelu Šobol Iman. Od Abdul Melika El Asmeaje. Jednu jako lijepu i zanimljivu priču. Ovaj Abdul Melik kaže, prolazio sam, kaže, jednoga dana kroz sokake u Basri. Kaže, pa vidim, kaže, iz daleka da mi prilazi pustinjak jedan, opasan sabljom, drži luk u ruci, I onako, kaže, sav grubijan, ovaj, uređene kose, prilazi mi i kaže mi, odakle si? Kaže, ja sam iz Benu El Asmea. Kaže, ti se Asmej? Kaže, ja sam. A odakle si, kaže, sada došao? Kaže, došao sam iz mjesta gdje se uče riječi milostivog. Kaže mu ovaj pustinjak, a, milostivi ima riječ koje ljudi izgovaraju uče. Šta je to? Jeste, kaže, ima. Kaže, da mi prouči nešto toga da čujem. Pa mu je počeo učiti iz početka sure Zarijat. Dok nije došao do ajeta u kom je uzvišen Allah kaže u ofis sema i rizku kumomatu adun. Na nebesima je vaša obskrba i ono što vam se obećava. Naša obskrba je na nebesima. Tako kaže naš gospodar. I on nam je daje, jer da je ispred nas negdje tu na zemlji, uvijek bi se čovjek bojao da će neko ko najđe uzeti njegovu obskrbu, a ne može ti niko uzeti ono što ti Allah odredio. Tog nema. Kaže, na nebesima je vaša obskrba i ono što vam se obećava. Kaže mu, to riječ milostivog što si proučio, kaže, jeste tako mi onoga koja je poslao Muhammeda sallallahu sallam sa istinom. Kaže, pa je si, si, si, sišao sa deve, pustinjak sišao sa deve, sjahao, uzeo sablju, zaklao devu, ogulio je, rasparčao, kaže mu, pomozi mi, kaže, da podijelimo ovo ljudima. Kaže, pa je dijelio, kogod bi naišao, kaže, on bi dijelio meso. Nakon toga, kaže, uze sablju, ovaj, stavi je u pjesak, zatrpa je pjeskom, slomi luk a, i njega zatrpa u pjesak i okrenu se, kaže, i ode i kaže ponavlja v ofisema i rizku kumoma tu adun, v ofisema i rizku, a ah, na nebesima je vaša obskrba, ode. Na nebesima je obskrba, ja nemam potrebe ni sabljom, ni da ljude presrećem, ni da otimam od njih, Allah me obskrbljuje, iz nebesa dolazi obskrba. Naravno, čovjek se trudi i radi, ali je obskrba njegova i količina ta obskrbe zabilježena kod izvišnog Allaha i ona mu dolazi i ne možemo je niko ni umanjiti ni uvećiti. Kaže, Abdul Melik Lasme kaže, pa kada je otišao, kaže, ja sam počeo da gledam sebe, da, da sebe ovaj preispitivam. Kaže, ja Kur'an učim 30 godina. Ne znam šta sam puta taj ajet proučio. Nikada, kaže, iz tog ajeta nisam shvatio i razumio ono što je razumio pustinjak kada je prvi put čuo ajet. Kaže, pa sam nakon toga otišao na hađ sa Harunom Ar-Rashidom, halifom muslimana. Kaže, dok sam bio u tavafu, tavafim, kaže, čujem, kaže, iza mene da neko tihim glasom kaže, a smej, a smej. Kaže, pa sam se okrenuo, kaže, kad taj pustinjak. Pa sam se, kaže, iznenadio, prijatno. Kad sam ga vidio, kaže, dođi sa mnom, dođi sa mnom. Kaže, pa me odveo iza Mekamu Ibrahima. Pa smo sjeli. Kaže, a, molim te, kaže, de mi, kaže, još uči, kaže, ovaj, Allahove riječi. Kaže, pa samo mu ponovo počeo učiti od sure Ezarija, dok nisam došao do riječi, ofis se maj rizku komoma tu adun. Ha, na nebe se maj vaša obskrba i ono što vam se obećava. Kaže, pa je rekao i sve glasa, jeste, kaže, tako mi Allaha, kaže. Upravo je tako. Našli smo i zatekli, kaže, da su Allahove riječi istina i kaže da je naša obskrba kod Allaha na nebesima. Potom mu je rekao ovaj pustinja, kaže, Ima li, kaže, milostiv još tih riječi da mi učiš? Pogledajte ovoga čovjeka, subhanallah, on nikad nije čuo za Allahove riječi, on nikad nije čuo da mu neko uči ajet, on ne zna o tome ništa. Kakvo mi blagoda danas imamo? Otvoriš računar, imaš 50 tamo različitih, oni učača, ko kompletni Kur'ani, Musafi, prevodi, sve moguće. On nikad nije čuo, nego kaže, daj mi prouči nešto još da čujemo ti o ti Allahovi riječi. Kaže, pa sam nastavio dalje da mu učim. ajet u kome uzvišeni Allah kaže wal ard وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِكُونَ Tako mi gospodara nebesa i zemlje, on je, to jeste Kur'an, istina kao što je istina da vi pričate. Samo jedan ajet proučio. Pa je rekao, subhanallah, kaže, pa kaže, ko je to, kaže, razljutio svevišnjeg gospodara, I neće da mu kažu povjeruju dok se on ne zakune. Jer uzvišeni Allah kaže tako mi gospodara i nebesa i zemlje. Uzvišeni se Allah nama kune. Ma ko smo mi da se nama uzvišeni Allah kune? Mi smo obična stvorenja, nejaka bića. Što se nama uzvišeni Allah treba zaklinjati? Nego zaklinje se da, da to bude nama podstreg, da povjerujemo da nikakve sumnje u to nema. Fe u robbi se, tako mi gospodara nebesa i zemlje kažu, pa kaže, što su, kaže, oni nisu povjerovali Allahu, kaže, nego kaže uzdišeni Allah treba njima da se zaklinje. Kaže, pa je to ponovio par puta i kaže, ovaj, pao mrtav. Pogledajte čovjeka, on je čuo jedan ajet. Jedan ajet čuo, njegov jedan ajet je promijenio njegov život. Jer je bio pustinjak, Arab. Svatio i razumio Kur'an na tom jeziku kako je objavljen, A ne mora znaš da samo Arab može razumjeti Kur'an, jel tako jezik, mogu i drugi razumjeti njegovo značenje, iako je to razumijevanje da je najbolji efekat na arapskom jeziku definitivno. Ali on je to shvatio i razumio i jedan ajet ga je doveo da pored Kjabe, jel tako da tu, da tu i preseli. Allahova milost. Imam Ibn Kudama je zabilježio u svome dijelu Etawabun, zabilježio jednu priču koja se desila u vrijeme Musa Alisala. Naime, Benu Israile je bio pogođen velikom sušom. Pa je Musa Alisalam izišao sa svojim narodom da mole Allahu za kišu. Krenuo je sa 70.000 ljudi i izišao u pustinju. Pa kada su došli u pustinju, dobili su da uzviše nalaz pusti kišu. Pa je sunce ugrijalo još više. Ha. Još vruće je postalo. Pa je rekao Musa, ali sam gospodaru, mi dovimo za kišu, a ono sunce još više upeče. Pa je rekao, uzvišen je Allah zađel, o Musa. Kaže, među vama ima čovjek, kaže, koji mi je nepokoran 40 godina. Reci mu, kaže, neka iziđe, kaže, ja ću spustiti kišu. Neka iziđe, ja ću spustiti kišu. Pa je Musa ali rekao, gospodar, kako da ja kažem, 70.000 ljudi, kako će me čuti? Kaže, ti kaži, a na meni je da ja dostavim ljudima. Čuće oni svi tvoj glas. Pa je Musa ali rekao, o ti koji 40 godina ustrajno griješiš, izađi iz ove skupine da nam Allah spusti kišu. Pa kada je to rekao, ovaj čovjek čuo te riječi. Kaže, subhanallah, kaže, ako izađem, kaže, bit ću obrukan, obruka ja i sebe i svoju porodicu. A kaže, ako ostane među njima, nema kiše. Ha. Dva izbora, slađi je gorak. Šta da uradim? Pa je uzeo svoju odjeću i uvukao svoju glavu u odjeću. I kaže, gospodar moj, kaže, ja ti 40 godina griješim. Nisi me, kaže, osramotio kaže ja se iskreno kajem zbog ovoga što sam činio i obećam da to više neću činiti. Pa ne prođe kratko, nadviše se crni oblaci nad ljudima i pade kiša. Pa je Musa alaih salam rekao gospodaru moj, a, kaže, među, između nas niko nije izišao, a ti si nam kišu spustio. Kaže, o Musa, kaže, ja sam vam, kaže, kišu spustio zbog onoga zbog koga sam vam prvi put kišu skratio. Zbog njega. Zbog njegovog iskrenog pokajanja. Kaže, o gospodar, možeš li mi pokazati tog čovjeka? Da ga vidim, da znam to, to, to lijepo biće. Pa je uzvišen Jala rekao, o Musa, kaže, ja ga, kaže, nisam osramotio, kaže, dok mi je nepokoran bio. Zar da ga osramotim nakon što mi je pokoran? Pogledajte, iskrene te obe. Iskrena te oba. Iskrena te oba je nešto posebno. Iz toga čovjek ne treba grijeh smatrati da uzvišeni Allah nekome neće ili ne daj Bože ne može oprostiti, kao što mm, čujemo od ljudi, meni Bog ne može oprostiti, tako kažu, što je jako ovaj ružan e, ovaj ružno mišljenje o gospodaru uzvišenom ograničavati ovaj Allahu milost i kaže da nekome neće oprostiti ko je taj ko ko ima pravo da kaže da će Allah oprostiti nekome, a da nekome neće oprostiti, bitno je samo da se pokaje iskrenom te obom. Imam, imam Ebu Nuaym, je zabilježio u svom dijelu Al-Hilije, da su jednoga dana prolazili Isa a.s. i jedan od njegovih učenika, Havarija, prolazili su pored utvrde jednog lopova. Jedan lopov imao svoju utvrdu, Pa kada su prošli pored te utvrde, ovaj lopov je vidio. Kaže, subhanallah, kaže, ovo je Isa, Boži poslanik, kaže, njegov učenik, kaže, ja bi trebao biti uzni. Pa mu je Allah dao u tom momentu da se pokaje. Dao mu je ovaj, tako, snage, volje, žara da se pokaje i da se vrati. Pa je sišao iz svoje utvrde i krenuo sa njima. Treći ide. Pa ide pored njih, kaže, nije ovo dobro, ja sam, kaže, lopov, ja sam krao, ja sam otimao, ja sam ljude presrtao na putevima, ja sam griješio, ne mogu ja, kaže, hodati uz Allahog poslanika, pa je ostao iza njih. I tako idu. I sali sram njegov učenik. Naprijed, on pozada. Pa se okrenuo ovaj učenik je pogledao u njega i nastavio dalje ići. Pa je pomislio, kaže, subhanallah, kaže, vidi ovoga pokvarenjaka, vidi ovoga lopova, pokvarenjaka. Kaže, ide, kaže, sa nama. Što će on, kaže, sa nama? Što će uz nas? Pa je uzvišeni Allah objavio Isao, a.s. Kaže, obavijesti, kaže, učenika i lopova, da oba dvojica počnu iz početka raditi dijela. Startaju od nule, iznova. Kaže, što se tiče ovoga lopova, zato kaže što je iskreno se pokajao, pa dolazi bijela stranca nakon pokajanja, Islam briše ono što je prije toga, bijela stranica, radi dobra djela. A kaže ovome svome učeniku, kaže reci da sam mu kaže njegova djela poništio zbog njegove umišljenosti. Ko si ti da sudiš Allahove milosti? Ha. Zar nisu bila dvojica ljudi kod Benu Israila? E, jedan je bio pobožnjak, bio dobar, drugi je bio griješnik, pa ga ovaj pobožnjak upozoravao, nemoj, nemoj griješte, nemoj. Ovaj kaže, halini u rabbi, ostavi me, kaže i moga gospodara ja ću, se, ja ću račun polagati svome gospodaru. Nisi ti, kaže, poslan da bdiješ nada mnom. Ma bo iste rakibe naleje, nisi ti odgovora za mene. Ostavi mi moga gospodara. Do tog momenta je ovaj bio u pravu da ga upozorava, da ga poziva na dobro, da će zla. To nije problematično. Međutim, ovaj pobožnjak je prešao granicu. Pa je rekao, Wallahi la yaghfirullahu leke ebed. Kaže, tako mi Allah kaže, Allah ti nikad oprosti reći. Pa je uzvišen Allah rekao, kaže, ko si ti da sudiš moje milosti? Ko si ti da sudiš moje milosti? Pozivati na dobro i odvraćati od zla, da, ali da ti sudiš da će Allah nekome oprostiti, a nekome neće oprostiti, komu se iskreno pokaje, to je već prelazak preko granice. To je, prestupio se granicu. Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja sam dijela poništio. Pa čovjek može, iako bio u osnovi dobar, jednom riječu može uraditi ovaj veliki grijeh ne treba suditi Allahove milosti, jer njegova milost obuhvata sve. On će oprostiti svakome komu se vrati i komu se pokori i ko sledi njegovog poslanika sa osaneme i ustraje na tom putu, on će mu te grijehe oprostiti i nije dozvolio nikome da ograničava, da ograničava neizmjernu Allahovu dobrotu i njegovu milost. Molim stvoritelj Azvočel da nas uputi na pravi put, da nam oprosti naše grijehe javne i tajne, da nas proživi na sudnjem dranu u društvu pokajnika, u društvu našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa selleme, iskrenih, dobrih i šehida, a divno su oni društvo. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nebina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.